karibu kwenye panda shuka mambo ni mengi lakini tuanzie kule kitani mkuu unasemaje ni vijana wengi ambao hawana ajira nimeweka mpango ya vile hawa vijana watapata ajira heri mimi nikuwe sakayo lakini hawa vijana wapate ajira Heri ni hizo zakayo na Kenya isiingie kwa madeni. <laughs> Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Panda shuka. Upande wa pili ya jambo la amejaa kweli kweli. Ndio sana. Dwali, hebu mtulize baba. Wewe relax. Right mkuu, zungumza sasa, tatizo nini? Mtu ambaye anachukua mambo ya utawala kama ni kilikubwa sana ni mpumbavu ati mtu ati amekata amekata ngozi huko chini, naona muhimu sana. Mungu alifanya makosa kuweka hiyo ngozi hapo. ameshuka. Wajackoya naye namuona anaitisha maji. Tunataka kila mtu atuambie ni pesa ngapi uko nayo. Hii pia sina kitu hapa. Babu Owino na wewe bro, akaunti yangu imebaki tu na 50 bro. wenyewe ni Januari. Anyway, mrembo ati naibu rais wako anaitwa nani? Ni gazi za chafua. Ni gazi za chafua panda shuka. Tuachane na hayo. By the way, sisi wana habari kupitia mambo kama huyu mwenzangu hapa. I'm still talking from the tear gas is barabara inaitwaje? Barabara inaitwaje? <laughs> na wewe kaka, hii mambo ya tia gasi unasemaje? If police drive me, mm. if police drive me, I will also use the maximum force against them. Ndashuka. <laughs> Wacha tuingie mtaani tusikie jamaa wanalipi lakini ngoja ngoja kwanza, wewe si yule ulikimbia watu wakipimwa korona? Ah, wacha kuniharibia jina bwana, mimi sikutoroka kwa kupenda <laughs> sababu ilikuwa gani? Basi ule jamaa alikuwa mbele yangu, wanachukua kijiji aje wanamdunga kwa mapua hivi mpaka inaenda inaguza mpaka hapa kwa pale restaurant. Pula pula pula pula, ati wapi? Kwa pale restaurant Nakwambia ubuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana na sasa hawaridhiki, wanachomoa tena, wanadunga kwa mdomo <laughs> awe ni muoga tu mpaka inakuja imejipaka ugali unaniambia pia mimi walifanya namna hiyo <laughs> panda shuka na wewe bro ni nini avocado ilikufanyia avocado ni nini hiyo hiyo ni vitu ambayo hata mimi sijawahi kula nasikia inaliwa na chumvi <laughs> na unajua acha nikwambie niambie basi unaweza kula chapati na chai mm. lakini huwezi ikula kumbe kumbe na nini na, na ovakado what are you saying what are you saying what is he saying panda shuka huku nako nasikia pasta aliona moto. Mume wangu alirusha maneno makali kwa pasta mpaka pasta alilia akiwa chukwani. <laughs> Hello. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. <laughs> Mzee nawe unajitetea vipi? Unajua nina ulcers nyingi sana kwa tumbo, na wakati maneno yanaanza kuflow hata ujue unasema nini. Nimekuwa nipanda shuka mimi kitabu cha Julius Mwashinga. Panda shuka, wacheni kuvaa sufuria kwa kichwa. Tumeshangaa sana, ni upumbavu ama ni yote mbili? Haki ambuki ni mambo gani? Ni kwa sababu ya kutembea na ile mtu anaitwa Wajakoya. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi panda shuka, sisi wote tuko wapi? Thank you. deep needs

じゃあ。 together. you La la la la la ah! bwana nono mwenzao ah! mame mame mame mame ah ndani ya Rumba Explosion. Uko nami hapa mzee wa kiti, mara daima kwa nguvu zake Maulana Lobilo lololobilo ah! Tuko hapa kuhakikisha kuwa kila kitu shwari. Karibu sana, kama ndo umefika sasa hivi, mkoko unaalika maua kwa nguvu zake Maulana. Asante sana kwa kuwa nami siku hii ya leo, siku mpya ambayo hatujawahi kuwa nayo tokea misingi ya dunia kuwepo. Nimekuanzia na Zaiko Langa Langa, wimbo unaitwa Wedu. Tongana huyo Atala kunamsikia Nono Mozonkulu, ndio tulipata tanzia mashabiki wa Rumba eh, aliaga dunia hii Nono Mozonkulu. Ah, imekuwa ni majonzi makubwa sana kwa wale wengi ambao wamefuatilia muziki ya Zaiko Langa Langa, kwa wale wengi ambao wamekuwa wakielewa Nono mchango wake hususan wa Atalaku, Nono Atalaku, hususan jina hilo yani linakuja kwa ajili yake yeye Nono Atalaku ah, huyo ambao unamsikia akifokafoka hapo, aliaga dunia Eh, wiki hii ambayo iliisha, na sasa hivi basi ni majonzi na ni kumbukumbu nyingi, hususan kwa wale ambao waliweza kufuatilia muziki ya Zeko Langa Langa na kuweza kupata hisia kali alipokuwa anashika mike ubingwa kila maneno Leo tutakuwa tunamwangazia kwa sana rafu zake zile ambazo ziliweza kuleta hisia kubwa ndani ya Zaiko Langa Langa, karibu sana kwa nami hapa mzee wa Kipingale Baraka FM Rumba Explosion mpango mzima. Yaani mwaka ndio umeanza kwetu, ilikuwa eh, likizo kidogo hivyo. Asante sana, asante sana kwa wale wote ambao wanategea 95.5 Baraka FM na 99.3 Malindi na viunga vyake. Asanteni sana hususan wale ambao wako kwenye mtandao www.barakafm.org. Wewe shabiki wa Baraka FM Asante sana, tuandamane tupate burudani tamu sana siku ya leo. Utaimiliki wewe, hususan kwa kuchagua wimbo unaotaka. Ndio tunaoanza mwaka wetu sisi kwenye ya Explosion, alafu Mungu amejalia tumeandaa mambo mengi sana katika mwaka huu. Yeye atufanikishie tu, atutimizie, yaweze kuwa na kwa nguvu zake, tunaamini yatakuwa sawa. Karibu sana kama ndio katika sasa hivi, asante sana, hususan wale wote. Nambari zetu za simu ni zile zile 0722 saba mbili ama Tunakula burudani na kukata na shoka. Naona tayari tayari kuna mabingwa hapa wameanza kuinua inua mkono, sijui anataka kusema nini ubingwa. Eh, ndio tumeanza bwana. Eh, eh, kuna dharura gani ambayo anataka kutuelezea huyo? eh, tumsikize ama tu, inakuwa namna gani ndani ya chombo ndio kimeoa nanga kinaingia maji makuu. Sasa hivi bado tuko ufuoni, kwa nini tusikize wanasema nini. Halo Baraka FM. Safi sana. Habari ndio mpya. Nashukuru Mungu, sijui wewe. Nani mwenzetu? GK watuambiaje? Mimi natoka Ndurande kwa hayo ya mwanamziki Naam. Lakini mi nataka kuwachi kipindi. Kuna wimbo ambao nataka niuchague. Ndio. Kuna wimbo unaitwa ine Ndio mhm. na shikashika. Shikashika. Inyo. Shikashika. Shikashika. Nakwambia mziki tu hapo. Naam. Você começou. Safi sana, tuko pamoja mzee. Moja mzee GK ndo ametufungulia mwaka huu ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Daniel

Thank you.

Sábados, sábados, sábados, sábados, sábados.

依然执着，而你的希望渺小，总在夜里。

Walio kwa kima na

Thank you. itikadi safi kabisa ya Pepe Kale, Pepe Kale, ah, mpira Bakuba ama ukipenda mpaya Bakuba, kibao kinaitwa Dianzanza eh, ndani ya Baraka ya FM Rumba Explosion ndio mpango mzima. Kumbuka Pepe Kale, eh, tanzia yake tulivyoipata ilikuwa ni tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 98 ya kuwa bingwa Pepe Kale ameiaga dunia. Ah, ilikuwa ni majonzi, tuligubikwa na guru biu la simanzi tu. Kwa maana kubwa, Pepe Kalle alikuwa ni mmoja wa wanamuziki ambao walikuwa eh, kando na wanamuziki bora tu na miziki mizuri alikuwa ametunga, pia alikuwa ni kama jitu vile, akisimama eh, kwa urefu wake na mwili wake mkubwa, basi wengi walikuwa wanakubali na kufurahia sana yale kazi yake Pepe Kalle. Ah, ndio kama namna hiyo alitangulia mbele za haki tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja tisini na nane inabidi tumekubali kama hivyo, tutafanya nini? Miziki yake ninatuongoa sasa hivi. Uko nami hapa mzee wa kiti bara daima, kwa nguvu zake Maulana ametujalia siku mpya, siku ambayo haijawahi kuwa. Katika leo. sauti yake ilikuwa badaa, wenyewe wanakuambia ni multi octave, ndio watu wa music huwa wana eh, sauti wanazikategorize na majina tofauti tofauti, mara tena, mara mara soprano, mara bass eh, Marabariton, sura yake alikuwa anasema ni multi octave. Wale mliosomea muziki mnajua hapo namaanisha nini. Karibu sana mzee wa kiti hapa Baraka ya Zanzibar Explosion. Yani nakwambia mwaka huu Mungu tu mbele na Mungu atutimizie yale mengi ambayo tumeyapangia kwa sisi binafsi na kwa ujumla tu kama Rumba Explosion. Mwaka uliopita tumekuwa na mahojiano sana na muziki hapa na pale kutaka kuwajulia historia zao. Mwaka huu tunajizatiti vile vile, ari ipo, ya kuweza kuwafikia hata wale wengine ambao labda wanaonekana hawezi kupatikana, ili mradi wawe wapo tu katika uhai, basi tutakuwa tunawatafuta, iwe ni kina Sam Mangwana, ikiwezekana kina kofi kina Faridi Pupa, kina Pere Gola, eh, ndani ya kina Zaiko Langa, wale, kuna Nyoka Longo, kina nani, yani wengi wale, tutakuwa na bidii sana ya kuweza kuhakikisha tumewapata, aidha wako ndani ya Kongo, wako ndani ya Paris, wako ndani ya Amerika, tutakuwa tunafuatilia kutoka kujua vipi tunaweza kuwapata, tuzungumze nao kwa njia moja ama nyingine Haya bana, karibu sana, zimesalia dakika kumi na saba iweze kufika pale eh, saa tatu juu ya alama, ndio awamu ya mwanzo. Bado tunaendelea kulipata ile rumba eh, kali tu kwa maana kubwa. Nitakuwa nafungua simu pia Eh, baadaye kidogo tuweze kujuliana juliana hali tuweze kuona tunakwenda namna gani. Leo pia ni siku ambayo nitakuwa nakupatia fursa wewe tuweze kuzungumza na wewe kunijulije, eh, mwaka vipi ulivuka vipi. Unajua tujawasiliana tokea mwaka tuvuke huo, ndio ndio Rumba Explosion ya kwanza hivi. Karibu sana, asante sana mzee wangu Asali, eh, naamini uko ndani mitindani pale mama ubavuni eh. eh karibu, asante sana mzee wangu Wamukala, karibu sana Baraka FM Room Explosion. Sisi wote tuko wapi? Sisi wote tuko ndani ya Baraka FM. Patu Chapati anaimba, la muzika tunaimba ndani ya Baraka FM. Baraka FM station number 1 AI. Gold Digger ndani ya Mariakani pale. Haya waya mtunzi wake Katele zungumza Kasongo eh? Thank you. mwabuzi wake Kakele Ale hapo wakimwimba Kasongo le kigaridi kipindi hicho. Eh, hii ni original version, kama unashangaa, wakiwa ndani ya eh, kirekodiwa kule, tunajua tena ndani ya Zambia. Eh, producer na Shil Pishena ah, walikuwa wamemiliki bendi ile ambayo ilikuwa inaongozwa na Montonkole Longo wa ah, mwanzo mwanzo huko ilikuwa inaitwa Super Vox ni bendi ambayo ilikuja katika Tanga Kenya hapa na ikatia fora sana na miziki mingi tu na ushabiki wa hali ya juu super mazembe bana sio. Ngoja hapa mzee wa kiti mara daima kwa nguvu zake maulana imesalia dakika saba hivi eh, tuweze kutimu pale saa tatu katika awamu ya mwanzo ipo haja ndani ya chombo tuweze kujuliana juliana hali je upo ndani ya chombo umefika ama chombo kimekuacha ufuoni ipo haja na mafungua simu kwa ajili yako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 ikiwa ni mkutano huu na maswali kwa kawaida. Eh, Halo, ndio ina maswali kuhusu mpango wa supermazembe. Haya, uliza, tujaribu kujibu. Sasa mbali kulikuwa kuna mtu yuko Waziri, ndio kama katika ile wimbo unaitwa Kasongo, naam, kama ule wimbo unaitwa Nakate, kuna tuwasikii sauti ya Okay, kukujibu kwa ujumla eh. hii ni bendi ambayo imekuwa na wanamuziki tofauti tofauti kipindi cha muda tofauti. Sasa kama usikii sauti ya mtu, kumaanisha alikuwa hayupo ama kama alikuwa hakuhusishwa kuimba kwenye wimbo huo eh? GK eh, kama umsikii ni kumaanisha hakuwa labda alikuwa hajaingia kwenye kwenye kwenye bendi na kama alikuwepo na hakuimba basi mimi na yeye tutasema labda kwenye wimbo ule hakuhusishwa kwa mfano wewe. Ano Baraka FM. Anaongea kiti? Naam. Vipi? Safi sana. Sana Malanga moyo. Uko poa? Karibu sana Malanga, nipo niko poa nashukuru bwana. Ah, mwaka mpya Mungu anasaidia bwana. Asante ah, kabisa, niko na chombo mimi naongelea hivi. Karibu sana mzee. Naomba nyimbo mtakiki tafadhali. Wimbo gani? nipo Mangelepa. Mangelepa. Eh, ni mrudikana wa wife wangu hapo. Safi, Dracula ipo hapa njiani, naona anakodolea macho. Asante sana. Ndani ya Baraka ya FM Rumba Explosion ndio mpango mzima, tunajadiliana hali huko ndani ya chombo, tuwe na nidhamu ya kusema wewe ni nani, unatoka wapi, alafu ndio tuendelee, kuwe na desturi hiyo. Eh. Halo Baraka FM. Halo. Hapana mtu pale. Halo Baraka FM. Na karibu sana. Karibu mzee yaani yaani vishindo vya kukata na shoka Asante sana. Karibu sana Abdurrahman. Yaani tumelivalia njuga Halo Baraka FM safi sana halo nakupata karibu james nashukuru sana mzee mzima asante karibu nayo pia kwenye chombo

Eh, na anaweza kutungiwa wimbo huo. Nakumbuka tukizungumza na Sijali Zua na kutueleza historia hiyo. Sijali Zua ndio kiongozi wa Leo Wanyika sasa hivi ndani ya Nairobi pale, akiwa ubavuni na Tom Balanga. Halo Baraka FM. Naam. Nakuja hapo kubwa. sana. Karibu Hamisi wasalimia wamizi ndugu yangu naomba nyimbo wimbo gani sista kusala sista safi sana mzima asante sana halo baraka fm Malamu, Malamu. Happy New Year Gold Digger. Nashukuru sijapotea bana, nimepotea wapi? Aliyepotea julikani yuko wapi, lakini niko wajua tena bwana, likizo sana

sikiza maneno hapo, sikiza maneno songa mbele, eh, songa mbele, eh. iko iko iko maneno hapo, eh. halo baraka ya halo halo karibu Garissa. Happy New Year. Happy New Year. Wimbo gani Hamisi? Kwa upako. Mokano Mazembe. Haya bwana, haya bwana, Mazembe super Mazembe. Ndani ya Baraka FM ndio mambo yenyewe hao. Unatuma hapo kwa 0722479800 unanipata kwa njia ya simu hapo. Unatuma hapo kwa 0748312175 ndani ya Facebook, ingia pale, tafuta mzee wa kiti, utaniona nimetulia tu kama maji ya mtungi pale. Niambie pia namna gani unanipata kwa njia gani? katika awamu inaokuja pia utaniona ndani ya TikTok pale, tafuta mzee wa geti, utaona nimetulia pale, pia tutafanya maneno eh. haya. Inapofika katika mau eh, niruhusu eh, tuweze kwa heshima na taadhima eh, kuweza kuingia katika kile kitengo ambacho ni muhimu sana kwetu Naam, ni kitengo ambacho tunajuliana hali katika maana ya kuelimishana, kuambiana, kukumbushana Eh, hususan kuhusu yale ya muhimu ambayo yanaujiri. na kauli hii ya mzee wa kiti ni kitengo ambacho kinanufaisha wengi wale ambao wanafuatilia katika maana eh, za kiroho, si za kimwili peke yake. Na leo ningekufahamisha tu kile ambacho labda nilikufahamisha mwaka jana, ya kuwa kila siku ni mpya, kila siku ni mpya, siku ambayo haijawahi kuwa tokea misingi ya dunia kuwepo kwa hivyo ndio tulisiingia katika mwaka mpya elfu mbili ishirini na nne, lakini wewe na mimi tuna ushahidi kuwa ni siku mpya leo. Tulifurahia wengine kwa vifijo, nderemo na vigelegele na fujo tu nyingi za hapa na pale, baruti zikarushwa juu kuwa mwaka tumeuvuka. Wengine wale tulikuwa sehemu, nitakwambia nilikuwa sehemu ya eh, inaitwa Comstar pale sehemu za Mtwapa maana tutakuwa nakwambia, kulikuwa na rumba pale tamu, tukavuka. Kuna bingwa eh, ile kuvuka ile na kushika kwa huku, tumevuka sana mpaka jamaa anatukaza mbavu yani mpaka uende vizuri yani amevuka shangaa bingwa ndiyo mvuka umevuka nini yani umevuka mwaka umevuka siku ni siku mpya jamani ndio maana yake, ili tuweze kuenda pamoja, tuipeleke Mungu mbele.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

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Naam, tunashika moo zaidi ya kawaida ndani ya Baraka FM. Dracula ni wimbo wa Le Mangelepa, utunzi wake Lutulu Kaniki Makii ndani ya Baraka FM Room Explosion na, na mzee wa kiti hapa katika awamu ya pili. Karibu kama ndio umefika sasa hivi, unashangaa kulikoni. Tuko hapa kuhakikisha kuwa pamoja tumepeleka rumba mbele, eh, ndiyo maana yake kubwa. Asante sana hususan wale wanaonipata katika mtandao e, Njeri akiwa ndani ya pika pale. Asante sana mama Njeri kwa kuweza kuwa nami. Asante sana Wamuka ndani ya bana rumba pale, asante sana mzee wangu wa sana, asante sana Admiral, asante sana eh, vipi Richardi eh, ndani ya England, upo na mimi leo eh, asante sana Duncan ndani ya Houston, vipi eh, ndani ya Amerika pale, wale ni wale ambao wanafuatilia sana na wale wote ambao wanasikiza sehemu yote ile, kama uko Malindi 993 tisa nukta tatu, karibu sana jinsi nyumbani, jinsi nyumbani haswa, sio nyumbani. Kama uko ndani ya sehemu za Horohoro kule Tanzania, upande wa pili eh, Lunga Lunga, Kwale yote, Kinango, asante sana, Likoni yote bwana, asante Mazeras Boy ndani ya Taifa Taveta kule milimani undani juu kule. Asante sana kwa kutegea Baraka FM. Tuko hapa kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka rumba mbele, ndio maana yake tupo eh. Baadaye itakuwa nakufungulia simu uweze kuniambia vipi bwana, mwaka ulivuka vipi? Eh, tujuliane juliane, ndio tuweze kuona namna gani katika mipangilio tu inaokwenda vile. Halo Baraka FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenyekiti. Wa alaikum salam. Jambo jambo. na shukuru Sijui wewe bwana. Wewe kutoka Mikindani. Karibu sana mzee Genga. Asante eh, wa wakufurahisha kukumbusha ndugu zetu hizo Asante. Kama mwaka mwapo hapo. Ah. kwa vijana yaani vijana wa jana ndio nini afrostyle hapo lakini kuma kama kuna jitarumbeta vile santana hiyo santana babangu inakuwa wapendeza wakabuka Então, é isso que eu gosto de notar. Até você acabou de andar, se tem uma coisa, não mudou, você está com um problema. Não mudou, não é? Igual, né? Asante, karibu. ukiwaambia hivyo atakwambia umepitwa na wakati, mzee wangu. Asante, asante mzee Kinga. Ukichora hiyo picha ya kijigweli boto, mimi ilikuwa kimekubana eh, mijinywele mikubwa ya afro, alafu na viatu vya juu juu, Sio tuonekana kibonzo leo bwana. <laughs> Vijana tona kibonzo bwana, vipi bwana, amechorwa nini? Ni mtu wa kweli ama amechorwa? <laughs> Halo Baraka FM. Mzee Kiti. Eh. Kama baba. Safi sana mzee. Habari mwaka mpya. Nashukuru Mungu bwana. Ah, tunakukosa sana mpaka tulikuwa tunaona rumba imeisha bwana. Bwana, tunaisha eh, vipi yani? Ah, ulikuwa nimeona imeisha. Ah, imeisha kimya kimya ndio uambiwi yani. Ah. Mimi naitwa Steve kutoka hapa Gazoni. Ndio Steve wanamsiri wote cha Baraka Mwasiri Mwaruka. Safi sana. Ila mama mdogo anamcheka sana. Ila ya shida ndio haikosekani. Kama una taimu utampigia zote mbili. Ni baba mdogo ama mama mdogo anamtesa? Mama mdogo anamtesa sana. Ni mama mdogo ama baba mdogo? Ah, ni mama mdogo ama mama mdogo? Mama mdogo eh? <laughs> tutasikiza tujue. mdogo. <laughs> Asante sana, asante sana ndani ya Baraka FM. Tuko hapa kuhakikisha kuwa tunapata burudani safi. Kumbuka unaweza ingia kwenye Facebook pale eh, ukaniambia namna gani kama unanipata. Asante sana. Eh, anaitwa nani? Anaitwa Pesa Utasi yule anasema eh, mzee wa kitu niko hapa ndani ya Facebook na kupata kwa njia safi Empress Flo, asante sana. Isaac Sanga pia anasema kama kawa anategea show nikiwa majengo mapya Likoni pale, anaomba Ibrahima eh, Pascal Rogero eh, tumshirikishe Sam Mangwana hadi tamati mzee. Eh, Timothy Kai pia ananiambia big up sana Mr. Chairman, rumba tuikuze bwana. Maana Iverson Timothy eh, anasema nakata kazi ngoni migombani pale. Kazungu Ismail Maria Kali tuko pamoja. JP Wepa anambia anategea nikiwa Mazera tuwepa, asante sana Eh, Victor Chionzo, Mtongwe Levi tuko ndani, Rashid Kibaki anasema chuta kaa chonjo, niko live. Rashid Juma nategea nikiwa Bombolulu pamoja hadi tamati. Na ndugu Vincent anasema kazi safi sana, mke ndani mlipuko huko pia, achilia sodu eh, Franco ndani ya chombo. Baraka FM Rumba Explosion ndio mpango mzima. Halo eh? Baraka FM, Safi sana, watu kukukumbusha mambo ya kitambo. Ndio kwa jina unaitwa nani? kutoka Mangwele. Karibu sana sana. Naomba bibi mdogo wa Makale. Bibi mdogo wa Viva Makale. Ah, ah, ndio, na umesema hivyo na tayari walikuwa wako kwenye safari kina Viva Makale hao. Okay. Eh, nilikuwa nishaika safari, utaipata safari? ama mpaka bibi mdogo ndio uridhike? Oh, nitakuchezea baadaye nazungumzia kina George Kalombo Mwanza. Ah, sikiliza Koko Jigo Mai Viva Makale bana Almasi, atakucheza safari alafu bibi mdogo utaipata baadaye, manake tayari ilikuwa kwenye orodha hii.

you. wasifi mukuja hapa sana, nasema bandikicha hapa Nairobi, wanaita viva makale alimasi uliondoka Zaira ndani ya ndege pale pale Zaira siena Goma

Jesus. know I keep these. maana sasa umejua kuwa ni baba mdogo wala sio mama mdogo eh? Baraka Mwaruka Mwishe ni bingwa ambaye alitia fora sana na miziki yake, hususan miziki yenye ucheshi na mafunzo mengi tu ya uswahilini, na kusema kweli ni mmoja wa wanamziki ambao mimi pia nimempatia, yani nilifuatilia sana na kupenda sana na yani mpaka nimesikia wivu, hususan kwa wale ambao waliweza kumshuhudia ubingwa akiwa juu ya jukwaa ni nani aliweza kumshuhudia? Alikuwa akija Mombasa sana hapa, naambiwa eh, Bushba eh, sasa ndio Bushba ile ya kule utange utange kule Shanzu ama Nambo, sijui kulikuwa na nyingine huko Kongoea pia, sijui kama ndio Bushba pia ilikuwepo. Ah, Mbaraka Mwaruka Mishee na Super Volcano eh, kipindi fulani na Morogoro Jazi ah, kina kaka brada karibu sana salama ndani ya Bana Rumba. Karibu sana sana, ndio nyumbani kwa Rumba hapo, grupu kubwa hiyo. Asante sana mzee Mwandoe Mwandolei, unaniambia huko sehemu inaitwa Kikuyu huko eh, rumba kubwa sana mnaipata Rumba Explosion eh? Nafungua simu tujiliane nani, ulivuka mwaka vipi? Ulikuwa wapi sasa? Unajua ndio mwaka wetu tunauvuka sasa hivi katika Rumba Explosion, tunajuliana juliana eh? Ndani ya Baraka FM, niambie ulikuwa wapi? Halo Baraka FM. Halo. Umetoboa mwaka, nashukuru bwana. Mzee Max, karibu sana. Halo.

alipigwa ndio sijui vile unajua kifaransa mpaka ulegeze meno alafu ukaze ulimi hebu meno mzee wangu legeza meno alafu ukaze ulimi Tapi lama Nimempatia ushauri

yaani kama lazima Mungu anasaidia sasa. Ndio mimi sitaki kuona elimu kadaraka ulimwengu na vitu vingi vya kufanya, sije nikaamata kigura pekee. Ndio, ndio nitafutia mmoja wa Remi Ongala anasema asili ya mziki, asili mziki, asili yake wapi? kuunga mabutu kisoko ile ya Kongo mabutu, lakini najua kanaambia Mungu kisaramu ni mmoja wa dini Sawa, Pamoja sana, asante sana Diani pale. Halo Baraka FM. Halo. Ningependa kujua ulivuka wapi mwaka? Baba mdogo ananitesa sana bwana. Tumezoea kulaumu kina mama mdogo, eh? Ndo anatesa. Kumbe baba mdogo pia huwa yupo yupo. Ah. Halo Baraka FM. Naam. Karibu sana Ndio kabisa. Eh, nakujua tu hapa. Karibu sana mzee wangu. Ah. Asante sana Karisa, asante sana. Hakuna yule anataka kuniambia alivuka alivuka mwaka akiwa wapi bwana? Eh, tuweze kujua ulivuka ukiwa wapi? Eh? Ikuaje tujue ulivuka ukiwa wapi? Nami kufahamisha tu nilivuka mwaka nikiwa ndani ya hoteli moja kubwa sana Mtwapa. Mtwapa kumbe kuna maneno eh? Mtwapa kumbe kuna maneno, watu wa Mtwapa mmejificha ficha sana yani. Kuna sehemu inaitwa Hotel Comstar pale eh, Hotel Comstar pale, balaa kubwa sana, bonge la sehemu bwana. Tulivuka mwaka pale, kulikuwa na Golden Band ikiongozwa na Dragon, tulipata burudani safi sana yani mwaka baruti tukaziona, tukashukuru Mungu. Kulikuwa tuna raha tu yani ya kuvuka ile mwaka na burudani ya rumba. Mimi nilivuka mali, kulikuwa na rumba bwana, yani ilikuwa ni shangwe, sherehe pale pale mahali, yani kuna bonge la swimming pool eh, pale mahali yani kuna ah, yani tutasema nini pale, kuna vyumba, kuna nini, yani kila kitu, yani chakula, kila kitu kitamu. Mwanzo, kwa nini niandike na mate? Kwa nini niandike na mate na wino upo eh? Itakuwa ipendeze acha nimtafute eh, mhudumu mmoja pale tukumbushane kumbushane tu yale kulikoni. Nimekupatia nafasi pia uniambie ulivuka ukiwa wapi mwaka eh? Mimi nilikuwa ndani ya hotel Comstar, sijui wewe ulikuwa wapi, ili tuweze kujuliana juliana katika maana kubwa tu ya kutaka kujua eh, uliukaribisha mwaka wapi, ulishuhudia nini, visa gani uliona. Labda unajua watu wengi huwa wanaona mambo mengi sana yale huwa yanatokezea tokezea pale siwezi kujua ilikuwa aje, ulikuwa wapi, ulishuhudia nini. Ngoja ni nimjulie julie eh, mhudumu mmoja pale tuweze kujuliana juliana. Hello? Halo, habari yako? Nzuri sana. Nazungumza ndani ya Hotel Comstar. Unaongea na hotel Karibu sana, asante sana. Niko ndani ya Ruba Explosion Baraka FM sasa hivi. Naam. Na kikubwa ni tunaleta kumbukumbu wa mwaka tuliovuka vipi. Nikamwambia watu ah, bwana, mashabiki, mimi nilikuwa ndani ya Hotel Comstar pale na kulikuwa na Dragon na Golden Band na nilipata burudani, nikasema kwa nini niandike na mate na wino upo <laughs> Naam. Ndiposa nimekupigia pale. Vipi mnaendeleaje ndani ya Hotel Comstable? Mambo ni mazuri tu, mm. entertainment kama kawaida, accommodation, chakula kizuri, family friendly na kila kitu. Naam. Naam. Hivi sasa ninavyofahamu Dragon Dragon na Golden Band bado wapo hapo leo eh? Wanacheza kila Jumapili. Ndio. Katika Hotel Comstable. Naam hoteli mbona mmejificha ficha sana? Mimi nilishangaa kuona bonge la hoteli na sina sina habari, ama, ama mimi ndio mshamba? Hapana, tunajificha. Ukitembea maeneo ya Mtopa ndio unatupata, unakuja na hiyo barabara ya Mtopa mall kwa nyuma, ndio unakuja tu barabara moja kwa moja unatupata. Signboard yetu iko kwa barabara, hauwezi potea. Nyuma ni Mtopa Mall kwa nyuma hapo kwa nyuma ya mtoto mmoja. Hivi watu wa Mtwapa wanaijua ipo ama wameifanya siri? Maanake mimi nina rafiki wengi Mtwapa, lakini hawako kuniambia ati inajulikana. Ni swali nzuri tu, inajulikana sana. Ndio, naam kwa, kwa hivyo kando na Dragon kuna nini hasa ambacho kiko? Maanake Jumapili sasa mimi nipo hapa, ninyi mko na Dragon pale. Hasa nashangaa nitajigawanya vipi mimi nije nipate burudani. Ah. Rumba inaanza saa ngapi labda? Allô Allô Halo? Halo? Nasema rumba inaanza saa ngapi labda Golden Band? Kutoka saa kumi mpaka saa nne usiku. Saa kumi mpaka saa nne usiku kila Jumapili. Kila Jumapili. Naam, na zaidi ya hapo labda Jumamosi, siku zingine huwa kuna nini ama? Yeah. Mm -hmm. Jumamosi tuko na bado entertainment, mm. tuko na band inacheza hapa, inaitwa Memories Band, wanafanya nyimbo kadhalika kadhalika, wanachanganya rumba, rege, pop na piano, zote wanacheza kila Jumamosi. Bendi mm. yenyewe inaitwa Memories Band, kila Jumamosi hautakosa. Ndio, na ukifika katikati ya wiki, Wednesday through Friday, Saturday, Sunday, tuko na eh, in-house DJ ambao wanacheza, ndio and uh, huwezi kosa entertainment. Naam family entertainment kama kawaida jumamosi na jumapili tuko na pool unaweza leta familia no. wakati watoto wanaogelea unaweza kaa ukasikiza rumba wakati watoto wanaogelea tuko no. na very nice pool very special spacious pool ambayo inaweza accommodate watoto na hata watu wazima pia at double rates. Chakula pia kinapatikana, malazi mazuri pia tuko nayo. Ukitaka chochote unapata. Conference facilities we have one of the best in Mombasa. Tuko na auditorium mbili ambayo inabeba 100 pax each tuko na boardroom mbili ambazo zinabeba at least watu kumi na tano equipment yani full set ukitaka kufanya virtual conferencing kila kitu inapatikana hapa ndio so tuko na executive um, studio rooms tuko na one bedroom tuko na two bedroom za familia na tuko na vvip launch hmm? pia zinapatikana hapa kando na hiyo pia no. tuko na a huge garden ukitaka kufanya outdoor event for your corporate functions like team building tuko na garden kubwa sana tuko na pia the same garden ukitaka kufanya bridal shower ukitaka kufanya baby shower ukitaka kufanya event no. everything inapatikana ndani ya comsta so no. mufike mujionee kwa macho mimi mimi kitu ambacho nilifurahia kwa sababu mimi labda sikupata nafasi ya kuingia kwenye chumba lakini katika ule kuvuka ule mwaka yale mandhari vile mlivyokuwa mmeandaa kusema kweli nilifurahi sana nikapata burudani nikaona kweli wahudumu pia walikuwa ni watu ambao wanatukaribisha vizuri. tulijihisi yaani ule mwaka tumeuvuka katika maana kubwa sana. Hata, hata sasa hivi nimekaa kaa hapa nikasema, maadamu mwezi mm. unakuja, mwezi wa malavidavi wa Valentine, mwezi wa pili, tuone kama Baraka yeah. Baraka FM tunaweza tunaweza kufanya mambo pale, at least mashabiki wa, wa, wa, wa Rumba Explosion waje wa, wa, wapate nafasi za kulala ama chakula pale, manake unajua tena mambo ya Valentine Valentine ndio hayo tuko na mipango kabambi sana kwa siku ya kwenda nao, yaani tarehe kumi na nne Februari Baraka FM na timu yote ya wanarumba tunawakaribisha sana Costa. Tukutaneni hapa tutengeze siku ikuwe mzuri, tutakuwa na entertainment. Tumejipanga vizuri sana kama Costa Hotel Mtwapa, tutawaburudisha, tutawapatia chakula kwa affordable prices, so tunawakaribisha sana Costa. Asante sana, nitajaribu kuwasiliana nanyi tuweze kuona vipi eh, kwa sababu sisi kila kila wakati wa Valentine huwa tunachagua tuko hoteli tunaangalia vipi tunaweza kufanya partnerships zingine. Kwa mashabiki mm. wengine ni kuna wakati niliwapeleka sehemu za Marekani kwa hoteli kubwa. Kipindi hiki mashabiki mm. naona niwalete mtu hapa hapa ndani ya Comstar. Karibuni sana, karibuni sana Hotel Comstar. We are ready to host you. Tunafurahi kuwa na nyinyi anytime pop in tufanye kazi pamoja na tuendeleze mziki wa rumba mbele. Na kwenye mtandao mnapatikana, labda kwa msikilizaji akitaka kujua Comstar, akiingia kwenye mtandao mtandao hivi muko pia tunapatikana kwa FB, tunapatikana kama Hotel Comstar Mtwapa, ndio kwa Instagram pia tunapatikana hivyo hivyo Hotel Comstar Mtwapa na uh, TikTok at Hotel Comstar Mtwapa, zote tunapatikana, na namba za simu pia naweza wapatia sufuri saba tisa saba tisa sufuri sufuri tisa sufuri. Ukikosa hiyo laini, kuna laini ya pili sufuri saba tano nne saba tisa sufuri sufuri tisa sufuri. Asante sana madam. mimi kusema kweli nitafanya juu chini, tuone vipi mashabiki wa Rumba Explosion hususan katika Valentine inayokuja hii waje washuhudie, wapate burudani ile ambayo mimi pia niliipata nilipokuwa pale. Karibuni sana, tunawakaribisha na kwa siku tunapenda kwenda nao tutakuwa na special. Naam. Ah, nitawatengenezea package nzuri. Wale ambao watataka kuja kwa chakula cha mchana ama cha jioni, pia nitawaandalia maandalizi mazuri kwa wakati huo na wa muda huo. Mbona sisikii rumba kwenye background hapo, na leo najua Dragon na Golden Band wako hapa haikosekani. Sasa nisongee karibu kidogo, tusiona kile sana sauti ya rumba kwa mbali kidogo. Ah, Iko haja tusikie, tujue, maanake nilikuwa najuaje leo Dragon wako hapo. Ah, unamsikia? nasikia kwa mbali wakicheza wimbo wa Shea. Haya, asante sana. Asante sana mzee wa Tutu, tunawakaribisha tena kwa mara nyingine katika Hotel Comstar Mtwapa. Asante sana, asante sana ndani ya Hotel Comstar Mtwapa. Hapo mimi nilipata burudani safi kabisa, oh, na hivi msikilizaji wangu, kina kina Gold Digger, kina mzee Tito, Maria Kani ile Valentine wakati ule, mkaenda na wapenzi wenu bwana. Kipindi hiki eh, pale mahali nitataka angalau pia sisi tuwe na ushirikiano nao wa mabingwa, twende pale. Mshabiki wa Rumba Explosion aende akalale pale, kwani majumba yanajengwa makubwa yale, kina nani watalala eh, kama sio Rumba Explosion kupeleka eh, shabiki pale mziki <laughs> asili yake wapi? Unalipwa kutoka diani pale, kwa mzee wa kiki, nimepatia fursa uniambie ulikuwa wapi? Mimi nilivuka Hotel Comstar pale mwaka, sehemu babu kubwa Remy Ongala sura mbaya ubingwa. Wanafurahishwa na mzee wangu pale Buku ananiambia, bwana mzee wa kiti, kuliandaliwa mashindano ya watu wenye sura mbaya na inasemekana eh, Remi Ongala yeye anajiita sura mbaya, lakini yeye alikuwa nambari, yani katika wale wenye sura mbaya yeye alikuwa namba ya mwisho. Sasa hebu niambie, namba moja alikuwa na sura mbaya kiasi gani? Sura huwa ni mbaya ama ni sura vile unavyoiona wewe? Maanake Mungu aliomba kibali. Tafakari hapo. Yeah, you know what? Asante sana Njeri, ukiwa na mwanao Edwin pamoja na Melene. Ni Melene ama Melane? Waambie mziki asili yake wapi? Alipata kwa njia mtandao ndani ya Fika pale, kama sijakosea. Asante sana, salimia watoto ni kwa lila mvua kaseti kama mziki ni uni kwa lila majiko redioni kama mziki ni uni kwa lila mvua rekodi kama mziki ni uni kwa lila unacheza mziki wewe kama mziki ni uni kwa lila unafanya cocktail show katika siku ya mwisho ikifika utakuwa mwisho moja wa

Thank you. Remi Ongala eh, kabla ya kuiaga dunia alimpokea Bwana na kuanza kuimba nyimbo za Injili, na kusema kweli ni mmoja wa wasanii ambao tutaweza kuwakumbuka sana katika dunia hii kwa muziki ambayo ilikuwa kuna mafunzo mengi na vile vile tu mtindo wake ulikuwa umekubalika sana. Kufuatilia historia yake, Remi alianza kwa mzee Makasi pale ambayo inasadikika ni mjomba wake huyu, na katika maana hiyo tu ndio baadaye akaanzisha Super Makimila fanya fanya mziki pale kuhakikisha kuwa kila kitu shwari. Uh, Njeri huko ndani ya Thika pale ulikuwa umeniambia mzee wa kitu nichezee bunduki. Uh, eh, utunzi wake Mayaula Mayoni akiwa na Franco Luambo Luanzo Makiade kipu Santo Kitwa Kinshasa nami nani bwana, leo naona umekaa ukumbini hapo pamoja na wanao, wacha nikupatie burudani angalau wanao pia wapate kuelewa mziki mtamu ni upi. Karibu sana ndani Baraka FM. Bwana Vincent Kimesha pale Rumba. Asante sana Lili. Eh, asante sana ndani ya Hotel Comsta. Asante sana mzee Fulange Nge mwana Molokai Papa Pele Kikumba. Kwenye awamu inayofuata tutakuwa tunamwangazia sana Nonomo Zunkulu. Kama mama yako mama Mama

Mama Oh, no.

Por los Mwenishwa Noel A kanssa ou «va kemi» a. A хозя nifo w這邊. Apo tani men石 Luxembourg, a o oryon kane a fanyan, w todos w Below Inteligentes.

uamuzi wake Mayaula Mayoni ndani ya kundi zima la Tipu Santo Orchestra Kinshasa ndani ya Baraka FM Rumba Explosion mpango mzima. Asante sana, naona rafa zinamiminika mzee wa kiti. E, nasema lazima nifike hapo Hotel Comstar nijionie mwenyewe kama ulivuka mwaka hapo na ulikuwa hapa, mbona huku tuambia ah, demo bwana, tosi wasiwasi, labda ilikuwa kama ghafla ghafla vile, lakini tutafanya kitu kikubwa pale wawili hususan shabiki wa Baraka FM sehemu zote zile za Mtwapa, wapi kule e, sehemu za Kazimuni ikiwezekana, tukutaneni pale, wala rumba pia tuleni mbuzi pale, sehemu moja babu kubwa tu, hapajaharibika neno huko hapa. Nami nimekuarifu katika awamu inayokuja, kama ulifuatilia Zaiko Langa Langa Uh, utaniruhusu tuweze kuadhimisha oh, ubingwa, hatuwezi kumwacha eh, ipite hivi hivi, itakuwa sio sawa kabisa tuweze kumkumbuka hususan kwa zile rapu zake alivyofanya ndani ya Zaiko Langa Langa, na mpaka leo tunamkumbuka hususan yule bingwa. Karibu sana, eh, ni saa nne zimekusha dakika tatu hivi

Thank you. Eh, na kupatia manimesio yale zile alizokuwa kila kirapurapu nono mwanzoni huku Thank you. Kumbuka yale pia masifu masifwa

Amen. huyo unayemsikia kwa jina anaitwa Nono Atalaku Monzoloku. Aliaga dunia hii tarehe kumi mwezi huu wa kwanza, ilikuwa ni Jumatano ile, akiwa ndani ya Paris, Ufaransa pale, baada ya kuugua kwa muda mfupi. Wengi ambao wanafuatilia muziki ya Zaiku Langalanga wanaweza kumkumbuka eh, Nono Uh, eh, Munzuluku eh, kama mmoja wa wanamuziki ama wale waliokuwa wakileta burudani sana katika majukwaa na kuchagulia chagulia pale rap rap zake kadha wa kadha ambazo kwa kujicheza katika muziki tofauti tofauti ya Zenko Langa Langa kubwa sana mwaka 83 pale akiwa pamoja na Bebe Atalafu eh, ambao eh, walikuwa katika bendi ile eh, ndani ya kwa Nyoka Longo pale, vile walipokuwa wakipichana pichana wakirekodi maneno pale, marapa wawili kupatana patana, fatana. tisa maskini nonoa talaku katika zile albamu ambazo aliweza kushiriki na kuzitia bora sana pale eh, ikiwemo kina zekete zekete second episode ile themanini na tatu themanini na nne pale kulikuwa na we win the trial Zaiko Langalanga ni euro 84 pia. Alafu ukiangalia kina Nippon Banzai ndani ya Japani pale pia utamsikia sana maana yake tunamkumbuka tunamkumbuka kwa sana Nono Atalaku, hususan kwa wale ambao walifuatilia muziki ya Zaiko Langa Langa. Chakula yako hiyo haina supu. kulingana na duru tu kutoka kwa familia ni kuwa Nono Monzuluku alikwanza kuwa na matatizo ya kiafya tokea mwaka jana, na kipindi fulani akawa ameshikwa na ugonjwa ule wa high blood pressure, na ndio kama hivyo, lakini alipata nafuu na akarudi kwenye jukwaa akiwa Paris pale, na amekuwa akiishi pale kuanzia mwaka elfu mbili na mbili pale baada ya hapo ndio afya yake ikawa pia inaweza kudorora eh, dorora, na ndio ikapelekea mpaka mwisho wake kuiaga dunia hii. Inajaribu kutafuta gwiji muziki ndani ya Paris pale waliokuwa karibu naye, ili tuweze kuzungumza nao moja kwa moja leo. Inaonekana mida ndio kidogo inapishana pishana. Nilikuwa nataka kuambia nitaongea na naye, nilikuwa nataka nikupatie bonge la surprise kutoka ndani ya Paris pale. Nasema pole kwa mashabiki wote wa Zeko Langa Langa, najua muko wengi sana, nitakuwa nafungua simu niweze kuwasikia eh, hususan eh, eh, katika maana tu ya kumkumbuka eh, bingwa huyu linono uh, eh, Monzoluku Atalaku akiwa ndani ya Zaiko Langa Langa. Nimekuchagulia chagulia tu zile rap rap zake. Kumbuka kuna albamu yake ile mosisa ambaye aliweza kuizindua na katika maana tu ambayo alikuwa yuko katika harakati pia vile vile amekuwa akipromote promote tuweze kumpata pale Nono Monzoluku ndani ya Baraka FM. Leo ni siku kubwa ambayo tunamwangazia bingwa huyo Mosisa Empereur Nono, tuende naye Nono

变得那么舒服。 mitindo yake ya salafu iliwavutia wengi, na baada ya yeye kufanya mambo yale na kuweza kusifika sana, ikawa hakuna bendi kipindi kile ambacho inakosa marapa wale wenyewe wanaojiita atala kuu. Ah, unakumbuka kina Bill Clinton, kina Roy David, kina Selio eh, ndani ya Wenge, Benson Mele, Wera Sone, kina Robert Kituka Luji ndani ya Wenge, Biji kina Juma Mumbafu eh, ndani ya Mpire Bakuba, kina Bitulala ndani ya Chokistar wengi wengineo walichipuka na kuweza kuhakikisha mtindo huu unakuwa unapendwa eh, na vijana na bendi za wakati huo.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

Kumbuka ni Nono Monzulu kuwa Talaku Mosisa, ndio tunamwadhimisha sasa hivi katika maana ya kumkumbuka bingwa aliaga dunia tarehe kumi pale akiwa ndani ya Paris pale Halo Baraka FM.

ndio karibu sana. sasa. Sawa sawa yale mambo yako ya kitambo yale, sija sija mama akatatizika Mzekenga yuko wapi bwana? Mzekenga yuko nyuma hapo migombani migombani, mbona onekana Mzekenga? <laughs> Bwana, karibu karibu sana pamoja mzee Kenga. Kila mtu alikuwa naimba na lugha yake hizi ngoma. Hata sisi tukiwa wadogo tukicheza, ikifika wakati Nono anafanya mambo yake, ulikuwa mtoto unawacha michanga, unaanza kukatika na wewe. Halo Baraka FM. Não. Karibu Nicolás. Wanapendo na sisi magugu ya mziki wa zamani. Ndio. Kupata hasara. Naam. Lakini wahizo bana. Ndio. Wasema Watanzania nasi tutafuata. Wafuata ndio. Lakini nashukuru bado bana ya Mungu. Ndio. Ndio. Ndio. وتجمع السيدة عريضة الزوجة نعم وفرد بنا لما تعيش الشافعي علينا وفرد بنا الوجود حتى نعم ولا نستطيع kwanza Asante sana Nicolas Kumu ndani ya kilango. Nimefungua simu kwa shabiki wewe unayesikiza sasa hivi. Ndio unapata kumbukumbu za Nono mwanzoni huku? Nasikia anafanya mambo yake hapo. wachezaji wa Roma Explosion tukiamua tunaamua kweli yani. Ah, ilikuwa iwezi pita bila kuadhimisha siku hii kwa nderemo, vifijo, vigelegele na shangwe. Mama Nancy ndani ya Mtwapa, umesikia mambo ya hotel Costa iko mtaani hapo badibadi

Thank you. mkubwa mmoja ambaye ni shabiki mkubwa sana wa Zaiko kubizi. Haya bwana, kuna bingwa mmoja ambaye ni shabiki wa Zaiko langa langa, yuko haya, amempigia simu, anaona. yaani sasa hivi akisikia mnusu na kutoka machozi vile Thank you. I'm going to go kuchukua simu kwa ajili yako shabiki. Je, unaleta kumbukumbu gani unazipata na rafu hizi za Mononono Monzuluku Atalaku? Yes, ni shabiki mmoja wa Zaiko Langa Langa, tuzungumze naye mawili matatu. namba inasema iko bizi hiyo tena. I don't know. ni mtafute bingwa masifa Shabiki wa Zaiko, halo masifwa. Naam bwana mzee kazi ya jijo. Poa sana mzee wangu, na kubali na mwanzo nasema pole bwana, nasema pole sana <laughs> nimeumia rohoni, maana nilikuwa nampenda sana Mwanze Luku eh, bwana, na nimejua nimeitambua hilo, nikasema muhimu tufarijiane sija tukakuacha ikawa mziki tukakuacha ukawa na majonzi, badala ya kufariji na kukubali ikawa sasa ni majonzi. Ile ile ile rumba explosion ndio imenifariji, lakini tena nikikumbuka ndio <laughs> ule nyimbo tukisikiza miaka ya themanini kule tukija, ndio naye Ranomo Nzeruku eh, eh, kidogo yataka kunitoa machozi yake. Pole pole Soteni, <laughs> wewe umemfahamu tokea lini Nono? Na hebu tueleze tu historia ya Zaiko Nono, kwa sababu wewe najua umeegemea sana upande wa Zaiko. Mimi kumjua uh, Nono Mozolu nimjua zaidi wakati wa Nippon Banzai, ndio pale ndio Zaiko ilikuwa imevuma hata zaidi. Naam ndio nikajua kuna watu wanaitwa talaku. Sisi tulikuwa tunajua ni watu wa kupiga kelele kwa muziki, lakini kelele zao zilikuwa zinatufurahisha sana, kujua maono zeluku na labda talaku. Ndio eh, pale walipoenda Japan eh, nao pia walijulikana zaidi, lakini ile ati ya talaku ndio hatuwezi kusema ilianza na nonomo zeluku ndio eh, kwangu uh, tu Zaiko ianze, nishawafahamisha Zaiko eh, ilikuwa na ile mitindo ya zile ngoma za kienyeji no. za Kiafrika na mitindo jinsi wa Afrika wanacheza muziki. Ndio hiyo ndio ilikuwa filosofi ya Zaiko la Ndalanda no. na hata kina Papa Wemba walikuwa wanajaribu kuleta zile folk uh, folk hata instruments wanajaribu kuzileta kwa Zaiko vile vile no. kwa hivyo uh, ah, Nono alichukua tu akili safi inafanywa na kina Wemba kule nyuma, ndio kufanya animations kwa muziki badala ya hiyo brass section. Ndio, ndio. Kwa hivyo eh, ni vile na Nomo Nzeruku na alikuja na ile eh, ile eh, ari zaidi kushinda vile kina Wemba walikuwa wakifanya, kwa vile naye alikuwa amekaa zaidi na kina Bana Audio, ndio Uh, kuna siku moja hata kwa ile forum yetu ya Bana Rumba nilipost ile performance ya Bana Audio na ambapo mwanao mwangaliko alikuwa hao ni watu walikuwa wanachukua zile traditional instruments especially percussive hizi za za kupiga kama mangoma, shakers mhm, ndio na waona uh, mwanao Mzoluku alipokuwa akiimba mhm. ama akifanya ile atalaku yake ndio zaidi alikuwa pia akitumia zile checkers na zikawa ni part ile muziki ya Zaiko, na ukimsikia pale akifanya kirapurapu pale, lazima utasikia zile sheka zake anazipiga piga pale eh, na zaidi zikaja kuingiana sana na lile gitaa la yule Popolipo Benito Popolipo, ndio eh, ziliingiana sana hata ukashinda. Sasa hii gita na shekasi ni kama kitu kimoja no. eh, na, eh, ndio pale sasa wakavuma zaidi wakati walienda kuperform Japan no. eh, kiasi kwamba hata wakakuwa na ile fame ya hali ya juu mpaka wakavunjika wale zaiko, kukawa na familia Day na Kolomboka. Ndio, ndio eh, kuna utaona kwamba lines nyingi ambazo eh, hatalafu uh, wengine walizichukua miaka ya themanini kuja mpaka tisaini walikuwa wanazifuata zile za Bwana Nomo alikuwa akizianzisha, ndio ile zekete zekete, akakuja mm -hmm. pia hii mambo ya polo niema tata polo mm -hmm. niema niema to eh, eh, nyingi hizo zote tu za dhamanini thamanini ni ile eh, Nomo alikuwa akianzisha zile line, alafu wataalamu wengine wanazichukua wanachukua eh, nyingi sana. Kwa hivyo inauma sana kwamba huyo mtu alikuwa creative akakuja na kitu creative kwa miziki ya Kongo Eh, mpaka um, tuje na tupate watu wakaridi uh, eh, ile mtindo hata na generic na halafu pekato ndio ndio wanaendesha mziki, hata hakuna lyrics za maana. Ndio watu kama Bill Clinton no. eh, eh, na Bebeke Resen wakaanza kuchukua eh, mziki wa Kongo ukawa tu ni wa maatalafu, ndio ndio, lakini hiyo art imeanza na hiyo Nono Mwanzaluku, ingawa pia hatuwezi kumsahau ile jiji Jona Mbaku, Jona Mbaku, eh. big one eh, yale big one naye alipeleka kwa kiwango kingine ndio hali ya juu, lakini zaidi tumeheshimu Lumo zerufu kwamba alibadilisha fiziki ya Kongo ile rumba ambayo ilikuwa ya third generation sasa kwa, kwa mashabiki hususan kwa ule shabiki ambaye alikuwa akifuatilia Zaiko na tukio hili la tanzia ya Nono Njeloku kutuacha, labda limempiga pia yeye anajihisi mnyonge, unampatia uhusia gani ama ushauri gani unaweza kumpatia wewe kama clan Zaiko, bwana Zaiko? Tujipe moyo, kwa maana yaliyomwagika <laughs> hayazoreki tena, ndio Eh, hata mitindo zetu pia zinaenda zikiisha, hata kama Joka Longo ajaribu asimaintain ile za iko, lakini bado tunaona hafikii zile standard zenye zilikuwa zimekuwa set na hawa watu kina Nonomo na watu wenye sasa iko, na kwa hivyo eh, tujipe moyo, tufurahie kwamba Nonomo Zoluku alikuwa na sisi akatugurudisha lakini wakati wake umefika, ameenda. Eh, asante sana. Nakupatia fursa labda kama una nafasi ya kutuma salamu eh, angalau kwa wawili watatu. Eh, kwanza ningependa ku, ku recognize zaidi eh, yule gwiji eh, senior wangu Mkaya pale akiwa pale Mombasa. Ndio. Eh, John Mkaya ambaye naye ana huwa anapiga ana upato sana Jula Mbaku. <laughs> kuna Mm-hmm. kuna marafiki zangu pale kwani Mombasa, Miriam uh, Masifa, kuna Dan Masifa, jamii yangu, kijana yangu Orion mm-hmm. Marasi Masifa na vilevile mpenda uh, uh, Evelyn Ea na waburudike nami ninapolia Lumo Zoluku, na wana bana rumba wote kwa pamoja. Pia nafurahia ile heshima walinipa wakati nilikuwa na magonjwa, wengine wakaja kuniona kina junia Junior, msara eh, mbalimbali walizonitumia wakina Kireso Dindo, Ngeri Muhia na wengine, nawafurahia sana. Hao ni familia yangu kubwa. Asante sana. Unatupata ukiwa wapi? Mimi hapo Bungoma. Unatupata vizuri sana ndani ya Bungoma hapo. Sana sana clear. Asante, salimia watu wote huko. Tuko najua ni hawasafu ule Eh, tuko na burudika kidogo kidogo hapa na wasafu. Asante sana. Huyo ni mkufa ambayo ilikuwa inabidi nimpigie simu manake eh, kifo cha Nono Zoruku kilikuwa kimemwafeki sana bingwa, manake ni shabiki mkubwa sana wa Zaiko Langa Langa. Kuna mtu namtafuta ndani ya Paris pale, nimpate itakuwa shangwe sana. Tuzungumze pia kuhusu Nono Zoruku. Ndio Roma Explosion pari hapa hapa. Pari hapa hapa. Thank you. everything

Bomba Express tumeianza na mbwembwe kali sana mwaka huu. Tuna mengi mmeandaa, mengi ambayo Mungu tunamwomba atujalie ili tuweze kuyafanikisha, hususan kuzungumza na wasanii mbalimbali ili kuweza pia Rumba Explosion kuingia katika mashina mashinani kule naweka mikakati pamoja na Fanya Buku Entertainment tuweze kuona vipi tunaweza kutembelea zile zinaitwa rumba mitaani vile vile tunajiandaa Mungu akijalia eh, tuadhimishe Valentine ndani ya Hotel Comstar Vale. Naruba tukutaneni siku wapendanao, tupendaneni wenyewe kwa wenyewe. Ipo haja mzee chinje mbuzi nini vitu kama vile, tuzungumzeni, tubadilishani mawazo na muziki, kile kitu tutakipika pika, tuone itakuwa namna gani. Shabiki wa Rumba Explosion nataka watu wakutane sana Disemba ile, kaambua Disemba watu wengi wanasafiri safiri, kaambua bwana, mwaka ndio huu, tunaazimia mwezi wa pili hapo izanonoa mwenzolo kuu achalaku wakiwa ndani ya Japani hapo, sisi sana umesikia Matifu akikwambia baada ya trip ya Japani ndio bendi ya Zaiko ikaweza kutawanyika baada ya umaarufu ni ngoma kilia sana inaonekana inapasuka umefungua simu, labda umeguswa na mitindo ya Zaiko hii ama Baraka Niambie Kenga, video zinapatikana ndio haina shida mzee iko iko haja sana tukutane, mzee wangu, mpaka tuandae kitu. Watu ambao wanaweza kuokoka, kama ni kuanzia mida mida ya saa kumi kumi, saa tisa, wale wa mchana wakutane, tule mbuzi pamoja, wale ambao tunaweza kukesha tukeze pia pamoja. Ipo haja, ipo haja, tutaambiana, tutaambiana

show tamu sana, tunafurahia. Ndiyo, karibu. Asante, nawatakia wanabaraka wote usiku mwema. Asante sana Samuel. Mkapuni kulikuwa na vikapu ama ndio nini? Naam. Hapo Mkapuni kulikuwa na vikapu ama? Mkapuni kulikuwa na mkapu. Kulikuwa na mkapu? Ndio, ndio. Ni mti huo? Eh, ni kwa mti, baadaye mm. tabadilika ikawa stage kabisa. hapo. Sasa hiyo hiyo mikapu iko namna gani, labda kwa sisi ambao hatuijui <laughs> mke tu ilikuwa hata ndio mahali ambapo watu walikuwa wakikutana kitambo. Ah, anataka unipe taswira ya mti huo, ni mti una vikapu ama ni mti uko vipi yani? Hamna, hamna, ilikuwa ile malimau, malimau. Oh, ndio malimau haya mnaita makapu nyinyi eh? eh, makapu Okay, malimao ma ha, sawa. Ndio kuna malimao, kuna machenza, kuna madanzi, kuna machungwa. Sasa leo ilikuwa malimao. Malimao. Yeah. Ah. Asante sana kwa kila moja. kumbe ni mtu ulikuwa unamea vikapu bwana. Unajua tena miti ya mizimuni. Halo Baraka FM. Eh. Dios. Asante sana, asante sana. Naam, tulikuwa tukutane ile Disemba, lakini ikasemekana wengi wanasafiri hapa na pale, kwa hivyo tutapanga panga maneno angalau mwaka huo tukutane. Nilikuwa naangazia sana Disemba pale, I mean sasa Februari hii. Eh? Halo Baraka FM. Naam. Naam. Karibu sana mzee. Alukasa tayari alizikwa, alizikwa itakuwa ni mwaka jana ile pale mwisho mwisho, lakini lilichukua muda sana. Ah. Tulitangaza hapa tulipopata habari hiyo kuwa wamekubaliana familia za serikali na wakamstiri. Nono mwanzoni Asante, asante pamoja mzee wangu. Okay, shukran, shukran ndani ya Rumba Explosion hakuna kubahatisha. Kuna bingwa mmoja namtafuta ndani ya Paris pale, ndani ya Paris Faransa pale, tuzungumze naye kuhusu Nono. Unajua alikuwa akiishi Paris pale, alikuwa namna gani siwezi kumpata wewe bwana Kwani msimu gani kule Ufaransa? Ilikuwa kuna madonge ya barafu. Ndio kuna onyesha mpaka theluji zile zile. Ukafanyika barafu mpaka ikawa kama una gari limefunikwa yale na mabarafu barafu yale mpaka ikawa ni una raha. <laughs> sababu tumeangalia ma, tumeangazia maatala kwawa eh, na, naomba naomba msikilizaji wangu tuweze pia kumwangazia atalaku mwingine ambao alipeperusha bendera ya maataraku juu baada ya nonoo kuanzisha ama kuiendeleza kipindi chake kile. Tumzungumzie ama tusikie Jona Big One Mumbafu. aho bakura abaturage bakuru kumbuka na kumpatia heshima pia nyingi sana Bileku Mpasi ama ukipenda John Mumba for Big One ambaye alikuwepo ndani ya kundi zima la Empire Bakuba kwa kuweza pia ku hakikisha kuwa mitindo hii anaipeleka juu sana. Baada Baraka FM leo imekuwa ni siku ya kumkumbuka Nono Munzoloku Atalaku ambaye alikuwepo ndani ya zeko langa langa, na naamini tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kuwa kweli tumemkumbuka. Hakuna kubahatisha ndani ya Rumba Explosion. Magwiji hawa lazima tuwapatie heshima wanavyostahili. Asante sana kwa wewe ambao ulitegea na kufuatilia, hususan katika maana ya kufuatilia historia ya Zaiko na naamini wapo wengi tu, wewe huko pale ambayo uliweza kusikiliza, kufuatilia ama unajua tena historia nyingi sana kuhusu Nono eh, mwanzoni kwa Tala, kwa labda wengine wetu sisi hatujui, labda nitapata fursa tu ya kuweza eh, kupiga simu, na naamini wapo wengi sana ambao wanasikiza Rumba Explosion ambao hawapigi simu, watumi harafa, wako kwenye mitandao, lakini hakosi Rumba Explosion. Tunapatia saluti kubwa sana eh, ujio huu ambao tunaupanga sasa hivi kukutana nitaomba Mwenyezi Mungu ajalie tukutane kwa wingi eh, naelekeza pale mtu hapa, naona tukikutana na Rumba Explosion pale ili tuweze kuona inakuwa namna gani, yani hususan tupate eh, kama nyama choma nyama chemsha hivi eh, tupate muziki muziki hivi kama kuna bendi utotoni inakuwa namna gani? Bana Rumba, support yenu muhimu sana. Big up sana Dani Kalandani Houston pale eh, kwa kuweza kutegea eh, Rumba Explosion. Tuko pamoja eh, kaka yangu, asante sana, big support, asante sana eh, Victor Maboko alipiga makofi eh. Ah, ndani ya Rumba Explosion utakuwa unapata mengi ambayo tumejiandaa mwaka huu kando na walimu ambao watakuwa wanakuja kama kawaida, ile zamu ya walimu kuja kutufundisha lugha hii ya Kilingala, manake ipendezi kwa nyimbo zinaimba tuelewe zinasema nini. Tunajifunza lugha hii pole pole, taratibu, angalau tuweze kuomba maji ya kunywa, angalau tuweze kusalimiana, angalau tuweze kufuzu katika mambo mawili matatu kuhusu muziki. Vile vile kuoji wasanii itakuwa ndio kawaida yetu hapa eh, kuwatafuta wasanii waliobobea wale walioko sasa hivi. Kama wewe ni mwanamuziki ambaye unafanya muziki wa rumba, hapa ni kwako bwana. Ingia kwenye Facebook, tuwasiliane pale, tafuta mzee wa kiti, niambie nikupatie nafasi hii. Na kama ni mwanamuziki ambaye tulikuwa tumemwoji mwaka ule, bado mwaka huu tutawafuta tena kujua, je, kuna kibao kipi umetunga Je, kuna mikakati mipya huko nayo? Hiyo ni fursa ambayo tutakuwa tunaitoa hapa. Tutakuwa tunazuru sehemu tofauti tofauti kuweza kukutana na mashabiki, kuhojiana nao na kuweza kuwasikiza mashabiki ndani ya Rumba Explosion hapa live wakizungumza. Kama kwa mfano nikija Kilifi, mnahoji mashabiki kadhaa, tunakuja tunawasikiza hapa. Nikija Makaloleni, Mariakani, Ukunda, eh, nikienda kama ni Tanzania, nikienda hata kama ni Paris nikiingia ndani ya Paris pale nikikutana na mashabiki wale wa Roma, na nakuja tunazungumza nao hapo. Eh? Hakuna kitu kisichowezekana bwana bwana. Eh? <laughs> Haya bwana, ndani ya Baraka FM Rumba Explosion, karibu sana katika awamu hii ya lala salama. Kuna bingwa alikuwa ameniambia mzee wa kiti, nichezee bibi mdogo ya Viva mwaka leo. Nikamuuliza, nikicheza safari ya Viva mwaka leo utaridhika? Sema hapana. Sasa acha nimpigie bwana wengine wanaweza kuona anaomba wimbo hivi, kumbe ana bibi mdogo pia anataka kumliwaza, ama bibi mdogo labda anamsumbua, na nimetia labda si atakuwa ndio namna hiyo Thank you. Tunapozungumzia Viva Makale, George Kalombo Mwanza, tunazungumzia Koko Zigo Maika, Bwani wa Lumona ni kapteni. Ah, sikiza maneno tarumbeta hizo. Kalombo Mwanza. kuna wale ambao bado wapo, tunataka kuingia tuongee Thank you. Thank you. 从东到西的。 Thank you.

Jesus. I'm

Thank you. Thank you. Thank you.